Draga i poštovana braćo, cijenjeni džemate, ovaj vikend ili ova hefta je protekla u znaku mnogih događaja, teško bi bilo to sve pobrojati, ali ćemo se mi samo na određenim događajima povremeno i pomalo zadržati, nešto kazati kako bi svega toga pouku kao vjernici uzimali i od toga koristi na ovome prolaznom svijetu imali. Kao što ste svjedoci, mi smo očevici veliki saobraćajnih nezgoda u Bosni i Hercegovini. Gine se na sve strane. Niti imaju pameti plahovozači, niti imaju pameti oni koji putom vode. Poremeća je zavladao, ali je ibret u svemu tome što kada se to desi, uglavnom se ima milosti prema ubici, a nema se milosti prema ubijenom. Kao što je slučaj prije dva dana u Sarajevu, kada je zgažena jedna žena kao pješak i odmah je licu mjesta bila mrtva, a kako doznajemo, vozač je sutradan pušten iz zatvora. Tako je to kada vlada nepravedni sistem na zemlji, koji je milostiv prema ubici, a žestok i zaboravam prema ubijenom. Da je islamski sistem na dunjaluku među ljudima da vlada, znate li šta bi slijedilo ovoga vozača? Ako uzmemo u obzir da je to moguće da se desilo nehotice, on bi morao platiti krvarinu, a ta krvarina iznosi 2000 ovaca. Pa vi sada procijenite kolika je to vrijednost i onda pitajte sebe koji vozačke imate, kako bi se onda vi po putovima ponašali, kad bi znali koliki C trebate platiti, ako nekoga nenamjerno zgazite ili oštetite, a šta je onda sa namjernim takav biva ubijen? Da vlada Allahov zakon na zemlji, ne bi prebrojavali žrtve kao što to radimo danas, i danas najviše u svakoj štampi i u svim novinama najviše stranica zauzimaju upravo crna hronika. Zato što nam je crn život, pun je nasrtaja, pun je zlostavljanja, pun je ubijanja i prolijevanja krvi. To je zato kada ljudi čine nered na zemlji, Allah subhanahu wa ta'ala je naredio da se red na zemlji uspostavlja. Isto tako smo svjedoci da je ovih dana taj Portogan osvojio ili dobrim dijelom dobio izbore na općinskim izborima u Turskoj. I vidjeli smo veliko slavlje i vidjeli smo podršku dobrog dijela muslimana iz ovoga ummeta raduju se ovoj pobjedi uglavnom muslimani danas žive od emocija, žive od praznih parola i žive i slijepo se povode za izgubljenim ljudima koji su izgubili orijentaciju. Ja neću kazati da ovaj čovjek nema svoje pozitivnosti i da ne zna raditi svoj posao, ali ono što sigurno mogu kazati da on ne ide ispravnim putem. Čovjek ne smije u namazu griješiti. Čovjek ne smije u abdestu griješiti. Čovjek kada kupuje meso dobro mora da vidi jel haram ili I mora da se čuva sumnjivih stvari. A kamo li da čovjek vodi politiku i da u krmku traži kurbana, a to je Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio. Pa se može voditi politika, da ne bude laž, nego da se otvori Kur'an i da vidimo kako je Resul sallallahu alaihi ve sellem vodio strategiju i kako je državu uspostavljao. Nema niko opravdanja, pa ni taj Erdogan nema opravdanja da po svojim strastima ovu oblast uspostavlja, jer Allahu pripada i stvaranje i naređivanje. Pa kao što ne smijemo se petljati i mi oči prepakivati na drugo mjesto i pluća lijepiti za leđa, isto tako se ne smijemo u stvar zakonom, zakonodavstva miješati. Zakon pripada Allahu, inil hukmu illa lillah, sva vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, a mi smo njegovi robovi i moramo mu se pokoriti onako kako Allah hoće, a neko kako kažu naše strasti, ili da udovolimo ili da udovoljimo svojim komšijama i svojim neprijateljima. Teško onome ko traži zadovoljstvo ljudi na račun srpe Allaha subhanahu wa ta'ala, a blago onome ko traži zadovoljstvo gospodara, pa makar se ljudi na to i rasrdili. Zbog toga vjernici ne smiju da budu obmanjeni. Alija Izetbegović je optužen da hoće islamsku vlast na ovim prostorima. A dobro njegov narod zna da on to nije tijel, jer nema nikakvih znakova za to. Pa zbog toga nekad ljudi budu optuženi, oni neće, a kamoli onda ako hoće, a ne znaju kako se ide pravim putem. Pa onaj ko vodi politiku mora da mu uzor bude Muhammed sallallahu alaihi ve a niko drugi i nema opravdanja za ovo niko, pa ni je Ordogan uz, znači, sve njegove pozitivnosti kao ličnost. I on može biti personalno dobar, ali kakve je koristi ako mene zaposlite kao ljekara, da ja ljude liječim, a ne znam pet vrsta lijekova nabrojati. Možete misliti kakav će izvod biti i šta će sa mojim pacijentima biti, hoće li se iko bolesti kakve potarisati ili će svi helač doživjeti. Tako i na formilo, ako stane neko, zato je Omer radijallahu ta'ala amhu kazao velike riječi tefakahu kable ente sudu, podučite se vjeri prije nego što budete predvodnici. Kada budete predvodnici i obavljali funkcije, vodili narod, ne možete po svojim strastima, nego morate po sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem, pa će vas onda Allah pomoći i stope vaše ustabiliti. Pa trebao bi, Eju, trebao bi taj Erdogan da uzme Ibreta iz ovog načina. Vidimo šta se desilo sa Mursijem. Neka ne očekiva ni taj Erdogan ništa bolje. Mi mu želimo uputu i svim ljudima i molimo Allaha te bareke da sve ljude uputi na pravi put. Ali moramo shvatiti da će Allah pomoći onoga koga. Ja ejuha ladina amenu in tansurullahi yansurkum moju yuthabbit aqdamakum. O vjernici, o vjernici, pomozite Allaha pa će vas Allah pomoći. To jeste idite pravim putem ka Allahu. Pa će vas Allah pomoći i stopala vaša ustabiliti. Na ovim prostorima nekada davno je bilo opasno razmišljati osim u takvimu SDA. Pa danas više ne znaju ni SDA-ovci koliko partija u Bosni ima, a li onda oni koji su se u njih razočarali. Allah subhanahu wa ta'ala se vjernicima obraća, pa kaže وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا o svi se čvrsto Allahova užeta držite, Kur'ana. Volate prvaku i nemojte se razilaziti, nemojte se cijepati, ne može doći jedinstvo muslimana, onaj zagovara ateizam, onaj zagovara sekularizam, onaj zagovara neki novi svjetski poredak, onaj uzme dio knjige, a dio odbaciva. Neće takve Allah subhanahu wa ta'ala pomoći. Allah je obećao da će vjernike pomoći. وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Allahu je obećanje da će pomoći, da će pomoći vjernike. Pa mi molimo Allaha te wa ta'ala, ako je Turska znala sedam sto godina da se drži za Kur'an, iako tu ima opaski na određena razumijevanja Kur'ana i sunneta, ali je tada bar osnova bila da je izvor suđenja i sprovođenja zakonika Kur'an. Molimo Allaha tabareke wa ta'ala da se ponovo na ta načela vrate, da se ostave Ataturkovi ideja i zapadnog smeća i svega onoga što samo vodi fidelekat u propast, a u ponos i prosperitet. Idemo do Egipta, tačnije do Misra, tamo se posebno nešto čudno dešava. Nakon svih ovih zločina, pred cjelokupnom svjetskom javnošću, taj isti zločinac, taj isti silnik, taj čovjek koji ne zaslužuje drugačije ime osim Firaun. A znate li da je skoro čovjek uhapšen u Misru? Zbog toga što je svome magarcu nadio ime Sisi. I dobio je godinu dana zatvora. Ovo nas posjeća kako je Tito bio milostiv na ovim prostorima. Malo milostiviji od ovoga Firauna. On je po šest mjeseci kažnjavao koga orezili, ovo je samo još jedan pokazatelj pred kažem svjetskom javnošću. Znači svijet aminuje na ovu. Treba da u Egiptu bude diktator koji će pucati u svoj narod, jedne ubijati, a drugima život davati kao što je Firaun radio. I tu se zaboravljaju sva ljudska prava. Tu se stavlja ženeva u nekakav mračni plan tu nema hak šta da traži. To nije terorizam zato što je zvaničan. A kad tamo neko baci šerpu ključale vode policajca koji je pobio na ljudi, onda je on terorista. I onda se njemu priprema omča da bude ubijen i obješen, da bude ibret drugima. Danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. I ovo je još jedan dokaz ovo je još jedan dokaz da se do Allaha subhanahu wa ta'ala ide ispravnim putem. Ne možemo mi zavijati praviti krivine kao što lisica pravi. Zato ona radijallahu ta'ala anhu kada je tumačio ajet koji naređuje poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da nema mrdanja i da se jasno do Allaha mora ići kada je kazao فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتِ a ti idi pravim putem kako ti je Allah naređio, naredio. to tapgavu i nemoj obijesan biti. Pa je Omer tumačeći ovaj ajet, a i drugi kazali da se do Allaha mora ići pravim putem i da ne smije čovjek da zabaciva kao što lisica zabaciva. Zato mi radimo na odgajanju ljudi, da ljudi razumiju din, da im ne može niko prodati slavu po cijenu, da razumiju svoj din, i ne treba nam kvantitet, nego nam treba kvalitet, jer Allah subhanahu wa ta'ala će samo primiti ono što bude iskreno i ono što bude ispravno. Molim Allaha tabarake wa ta'ala, kao što je ponizio Fir'auna, kao što je kazao El bi bedenike, li tekune ajeten li nas, li tekune ajeten li men I danas ćemo tvoje tijelo učiniti ibretom, dokazom, da bude znak ljudima do sudnjega dana. I nije istruhlo tijelo Firauna. I vidjeli ste šta je radio Gaddafi u Libiji, pa kako je završio. Šta je radio Sadam pa kako je završio. Kako su završili silnici kroz historiju. Kako završavaju zločinci na ovim prostorima. Tako će i prokleti Sisi, magarac na dvije noge, sa oproštenjem uvredija magarca završiti ovaj svijet, ali vjernici trebaju uzeti ibreta i još to je najveći ibret u svemu tome. Mnoge se lepije, one koji kažu da izborno slijede Kur'an i sunnet, da će podršku Sisiju. Oni traže svog šićara. Ostalo im je od islama samo duge brade i kratke pantalone. A nije islam došao samo s tim, nego je došao sa potpunim islamom. I ovo je dokaz da je sada pred nama velika pitna Ljudi koji glume islam, a onda kada dođu dunjalučki interesi u pitanje, onda se daju prednost dunjaluku, a vjera se gura u neki drugi plan i ona bude samo kao pokrivač ti loši i ružni namjera. Zaboravljena Sirija, Sirio, ostalo ti je da saburaš najmanje 50 godina kao što sabura Palestina zaboravljena. Neće ti se ni Amerikanac ni Rus milovati, osim što će ti otrova i municije poslati da se muslimani međusobno ubijaju. Kada kažemo muslimani međusobno, ne mislimo ovdje na Nusajlije, na Šije, na Alevije, na komuniste, ne mislim ovdje na Džejšul Hur, ne mislim na one koji zagovaraju demokratiju i zabude, nego muslimani koji su prevareni i nevjerničkim, munadičkim zamkama navedeni, pa da nesvjesno dižu oružje jedni protiv drugih, misleći da si u datom momentu u pravu. Pa molim Allaha tabareke wa ta'ala da uništi spletke nevjernika, a da ujedini safove vjernika koji hoće da Allahovo sunce sija, hoće da Allahov šerijat šamom i bliskim istokom vlada. Saudijska Arabija ovih dana priprema jednu smrtnu kaznu, naime ona je već osuđena i donešena jednom islamskom učenjaku koji se zove Faris Zahrani. Jedan šejh Ali koji se javno odrekao saudijskog nacionalizma i stavio ga pod noge i kazao da je čitao historiju islama i da nigdje nije našao u čitavima koji govore o tarihu, o istoriji, da se jedna zemlja zove Saudijska Arabija. Nema je ni u Kur'anu, nema je ni u sunnetu, nema je ni u Teuratu, nema je ni u Inđilu, nema je ni u Kutubu, tarih u knjigama historije ima je samo kod onih koji glume islam i koji su nametnuli jedan svoj sobstveni oblik islama kao što su u Iranu Iranska revolucija zapljesnula javnošću javnost sa iranskom islamskom pod znacima revolucijom a onda vidimo da je to revolucija protiv Islama i svega onoga sa čime je došao Kur'an i Sunnet. Isto tako s druge strane, ova gluma i ovi prinčevi i ovo kraljevstvo, hvala Allahu te bareke ta'ala, sve se to razotkriva. otiče se i neće moći sijati osim čisto zlato. Sve će otići na smeće historije. I ovo je još jedan pokazatelj da su danas oni koji glume jedino iskreni prema vjernicima. Oni prema vjernicima milosti nemaju. Kada muftija iz Amerike nešto naredi, ili kada muftija iz Engleske ili muftinca bolje kazati, kraljica nešto naredi, onda samo alu salul, munafička porodica na tome radi i to do kraja sprovodi. Ali treba da znamo sve će se jednoga dana otkriti i neće se više moći narodu lagati. Doće Islam, koga je najavio Resul sallallahu alaihi ve koji će predvoditi najbolji sinovi ovoga ummeta, koji neće biti opterećen nikakvim fanatizmom, niti nacionalizmom, niti bilo kakvim mezhebskim opterećenjima. Biće Islam ala nehđi an Biće Islam kao što je bio sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Pa molimo Allaha tabarake wa ta'ala ako ne doživimo taj procvat i to blagostanje, da uradimo ono što mi možemo uraditi, gradeći te temelje za budućnost Islama. I alhamdulillah, Islam dolazi i u sve pore života ulazi. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ pa makar ne bilo povoli nevjernicima, ne može Allahu te bareke ta'ala svjetlo niko zaustaviti. Molim Allaha te bareke ta'ala da uzmemo pouku iz ovih određenih događaja koji su popratili ovu hudbu ili ovaj period koji je evo polako iza nas. Mi se vraćamo našem ustaljenom serijalu gdje govorimo o temeljima, o asludinu, o la ilaha illallah, فمولم الله تبارك وتعالى نعم تو لا إله إلا الله بوده إسترامنو إذا ناش غسبودار سناشي لا إله إلا الله بوده زدولا تقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفار الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين تسو لودي دانس تسو أني كوي سفرقسي أمة محمد صلى الله عليه وسلم razumjeli la ilaha ila Allah, tako mi Allaha koga obožavamo. Sva bi tehnika bila u našim rukama. Sva bi pisalo Made Tako mi Allaha ne bi pedalj zemlje koje su nekada muslimani držali bila potlačena, a da ne bi u njoj svjetlo Islama bilo. Tako mi Allaha da su ljudi koji se pripisuju šehadetu, razumjeli šehadet kako treba i naši neprijatelji, nevijenici bi od toga velike dunjalške koristi imali. Danas nevijenici ne smiju da spavaju zbog komšije pod navodnim znacima muslimana koji hoće ukrasti, koji hoće prevariti, koji nema stida, koji ne obara pogled, koji je kao da je došao iz nekakve zabude, još oči nije otvorio, a pored toga se pripisuje da je pripadnik Islama i da čita knjigu Kur'an i često za sebe tvrdi kako je nekoliko puta hatmu islamu dao, to jeste Kur'an čita pročitao i iz njega ništa izgleda nije kao korist u svom svakodnevnom životu uzeo. Zato nas la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah uči da učimo. Pa je prvi šak la ilaha illallah ilum da znamo ko je Allah. Da znamo ko je Allah subhanahu wa ta'ala i kako Allah voli tako da ga dozivamo i kako Allah je sebe predstavio da ga takvom privativom Isto tako smo kazali da ne može la ilaha illallah osim sa ubjeđenjem. Danas ljudi imaju površno vjerovanje. Kada ih nešto šepa, onda ilaču. A čim se kakvom pod navodnim znacima kad dočepaju, onda Allah subhanahu wa ta'ala zaborave i sumljaju. Ne može la ilaha illallah a da se dokazujemo ljudima i da ibadetimo da bi nas neko od ljudi nagradio. Ibadeti moraju biti prvenstveno na prvom mjestu i samo na prvom mjestu i samo Allaha radi i ni zbog koga drugoga ne može la ilaha illallah ako ne bude iskren odnos ako vjernik ne bude u svim porama životima, života zagovarao samo istinu i govorio istinu bez obzira koliko ona gorka bila i koliko teško nekada nekom padala i nekada uskratila pod navodnim znacima nešto od dunjaluka i dunjalučkih užitaka, istina se mora kazati, pa čak i u najtežim momentima. Nema la ako ne bude ljubav prema Allahu Đalešanuhu, najveća ljubav, Da ona predvladava svu ostalu ljubav. Jer Allah kad opisiva vjernike kaže وَالَّذِينَ آمَنُوا A što se tiče vjernika, kakvo je njihovo stanje? أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ Oni Allaha najviše voli. Pa ovo treba opravdati, a onda voljeti Rasula sallallahu alaihi ve selleme na prvo mjesto od ljudskog roda. Pa onda tek redati kako je Allah zapovidio voljeti vjernike, a mrziti nevjernike, jer je to ibadet, mrziti ove grijehe koje čini i nemati u tome prekora i ne kazati grijeh je mrziti. Grijeh je tako je vjednika mrziti, ali je i badet mrziti onoga ko mrzi Allaha Đelešanu i njegova Rasula sallallahu alaihi ve I dolazimo do šestog šarta koji se zove al a to je predanost. Suprotno, ostavljanje. Šta je Islam? Islam je predanje Allahu subhanahu wa ta'ala. To predanje je potpuno sa ihsanom, da se čovjek potpuno preda svemu onome sa čime je došlo da ilaha illallah. Da nimalo se ne suprostavlja tome, da ništa od la ilaha illallah ne ostavlja. Može čovjek kazati moje je slabo sad, molite Allah da popravi moje stanje, ali nikako da kaže ovo uzimam, a ovo ne uzimam zato što ne odgovara ovome vremenu, zato što ne odgovara ovoj strukturi, zato što bi me to moglo koštati, pa mi nešto od unjaluka faliti. Ovo se ne smije sa vjernikom dešavati. Vjernik se mora potpuno predati i zato Allah Đalešanu kada opisiva ovo predanje kaže وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ a ko ima ljepšu vjeru? Ko je svoju vjeru ukrasio kao što je onaj koji je se predao i svoje lice prema gospodaru okrenuo, prema Allahu subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsin. A to sve čini iz predanja. Nije to suhoparno. Nije to ono mehanički klanjama, televizor upaljen i prati misteriju i namaz. Ne može to odvojiti ili pratim futbal da me ne bi šta proteklo od tog a i klanjam i znam dobro šta sam klanjao. Nego treba da bude predanje. Čovjek kad se preda Allahu subhanahu wa ta'ala, da je to sa potpunim ihsanom, da je to sa užitkom i da taj njegov hal i to njegovo stanje opisuje da je ovaj čovjek u velikom predanju. Ovaj čovjek ima razgovor sa svojim gospodarom, ovome čovjeku je gospodar na prvom mjestu, ništa se s tim ne može pomiješati. E to je el to je predanje Allahu subhanahu wa ta'ala, bez kojega ne može la ilaha illallah. Pa se sad možemo malo analizirati kako je naše stanje sa ovih šest šartova pogrejanja. Šta to mi o Allahu znamo? Budimo iskreni prema sebi i sami sebi odgovor dajmo Šta to mi o ubjeđenju znamo? Pogledajte ovoga šeha. 12 godina je Paris Zehrani u zatvoru. Bio je u prilici sto puta da izađe. Samo da se ušuti i da se određeni svojih stavova odrekne. Ali mu ne da ubjeđenje. Prije toga mu ne da stanje, Znao da nije lako izdahnuti. I znao da nije lako naštegnuti biti obješen, ali je lahko kome Allah olakša, jer je Allah subhanahu wa ta'ala najpriči, nije priči život, niti saudijsko državljanstvo, niti dirhemi, niti dinari, na što padaju mnogi danas ljudi i dalje se islamu pripisuju. Pa gdje smo mi u pogledu ihlasa? Da čovjek zaista samo hoće Allahu subhanahu wa ta'ala Vidiš čovjeka kada ga pogledaš u facu da ti nešto petlja. Ima neke mračne pozadine. Vazda nema, vazda glumi, vazda je u nekakvom, nešto on uvijek je u nekoj teškoj situaciji. Laže i petlja. Pa ćemo pitati bolesnika šta je s tobom kada sve me boli, laži. Ne do Allah da ga sve zaboli. Pitamo sinomaha šta ti imaš, kaže, a ništa nema. Pita ženu u kući, šta ti imaš? Kaže, ja nikakvih namirnica nema. Gotovo je, umriti. Ništa se nema, samo se laže i petlja. E to ne može se la ilaha Allah. Moramo se odlučiti. Moramo shvatiti da ne može vjernik biti vjernikom, a prezirati vjernika. Tako mi Allah da ovo vjernici razumiju. Ne bi nikada vjernik mogao podignuti pušku na muslimana Jer Allah kaže da su muslimani, Muhammedu Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار Sljedbenici Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem su žestoki prema onima koji ne vole Allaha. Ruha ma'u bejnehum. A samilosni prema sebi. Jedni sa drugima samilosni. A danas kada vidiš vjernika pod navodnim znacima, oba pogled od vjernika, Prođe pored tebe za, ti si za njega adem. Ne postojiš. Nemaš ti više nikakvih prava. Zbog čega? Samo zato što neće da minaš na njegovu zavu. Da kažeš, jest, jest, taj Erdogan, on je najbolji lider muslimana do sada. On će napraviti neki hajr. Ne može se napraviti hajr osim pute koga je spostavio islam. Ako se pokaje i popravi, nikakav problem nije i mi se odmah kajemo i popravljamo ili se raziđemo zbog neke mesele koja je u fiku, ili se raziđemo po stvari, što je često slučaj, i onda mrgodno gledamo jedni na druge. I na kraju, gdje je predanje? Gdje je spremno da se čovjek preda i da ga la ilaha illallah vodi kroz život? Zato, draga moja braćo, nije objavljeno stotinu islama, nije objavljeno stotinu puteva, objavljen je jedan put jedan Kur'an i moramo tim putem ići, a taj put je postavio ove kriterije i moramo vidjeti imamo li kod sebe. Ako nema, moramo se popravljati. U protivnom ćemo samo debelo obmanjeni biti. Pa molim Allaha te barakevo ta'ala da ovo što smo do sada kazali bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Da budemo oni koji slušaju govor, a zatim najispravnije slijedi. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da ovaj naš lijepi ummet koji je prikazan u Kur'anu kao najbolji ummet i on jeste najbolji ummet a još može biti najbolji, mora biti najbolji da ga Allah subhanahu wa ta'ala vrati na staze i na menheđ na najljepši način. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da ponizi silnike, da kazni napike da uništi neprijatelje Islama koji spletkare danonoću protiv Islama i muslimana, da ujedini naše sapove, da pomogne potlačene, da izliječi ranjene i bolesne, da izliječi opsihrene, da oženi neoženjene, da pouda nepoudane, da olakša dunjalučke poslove svakome onome ko radi.